الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهو رفيقا الله جل شانه وكسلام وسلم وقسنك الله وقسنك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وذيكو يبيرو يتا بويتس الله جل شانه إستنسكم بقبيازن شنمو يتمرتي وسنكو براوي مسلمان Allah te tabaraka ta'ala molimo da nas učini od onih koji da se boje istinskom što od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljno. Uz Allah te tabaraka ta'ala pomoć nastavljamo sa našim druženjem, sa tefsirom. Allah te tabaraka ta'ala knjige, tačnije sa ovim kraćim kuranskim surama koje mislim većina vas poznaje. Prošli put smo govorili, odnosno završili tumačenje sure al qadr ili Qadr, znači sura u kojoj Allah tabarak wa ta'ala govori o objavljivanju Kur'ana ili govori o noći Lejlatul Qadr. Večeras ćemo govoriti o suri Al-Bayyina. Znači sura, kao što rekao, koja je vama sigurno poznata, lam لم يكن الذين min ahli أهل wal والمشركين tako dalje. Sura Al-Bayyina koja u prevodu znači jasan dokaz. Znači ovaj naziv Kur'anske sure, ja sam dokaz, je jedan od naslova, od naziva ove Kur'anske sure. I već sam vam bio govorio <clears throat> da nazivi Kur'anski sura, da nekada nailazimo da se jedna Kur'anska sura naziva različitim imenima. Shodno tematici ili shodno riječi koja je došla u toj Kur'anskoj suri ili ako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nazvao nekim imenom, da se onda tako naziva. Pa je tako ovdje kod nas u našim mushafima napisano sura Al-Bayyina. Znači sura Al-Bayyina shodno riječi koja se spominje u ovoj, u ovoj suri. Mada neki, na primjer, zamahšari u svom tefsiru, ovu suru naziva suratul qiyama, sura qiyamet, odnosno sudnji dan. Zato što se na kraju dolazi do spomena, govori se o džennetu. Ova kuranska sura je medanska sura, jer je običan nevjernike spomenute i njihova stanja, vidjeli bi se da se, da se sve vrti oko ovoga. Da se vrti oko ovoga. Neki su poricali, neki iz oholosti, ko što Iblis nije tjel, neki iz ovoga, neki iz ovoga, neki su okretali glave, međutim postoji više vrsta tog nevjerovanja. Međutim, zajedniška osobina svih ti nevjernika jeste da oni u dobini svojih duša znaju da postoji Allah tabarak wa ta'ala. I zato kojem god kada mu spomeneš smrt, vidiš kako mu se lice promijeni. Zašto? Zato što ne zna šta je tamo. Znači, na, mora nešto biti. Međutim, ne zna šta je. Zato, zato su toliko i tegobi, zato su toliko i tuzi, i tako dalje, i tako To je riječ kufr. Znači, kefaru, oni koji ne vjeruju. To je, da kažemo, jedan opći iskaz koji obuhmata sve vrste nevjerovanja, koji obuhmata čak i širk. Znači, oni koji kažu da vjeruju, međutim, vjeruju nešto, vjeruju u kitove vjeruju da taj kamen može do nje koristiti ili štetu, vjeruju u ovo, vjeruju u ovo, znači taj kufr obuhvata i to. Međutim, širk, znači riječ širk u Kur'anu koji se spominje, inna Allahe la jagfira yushreke bihni, tako dalje, Allah neće prosto mu se čini širk, to se misli da nekome ili nečemu prepisivaš osobinu ili svojstvo koje je karakteristično samo za Allah, tabarika ta'ala. Da nekome ili nečemu prepisivaš osobinu ili svojstvo koje je koristi, karakteristično samo za Allaha tabaraka wa ta'ala. Naprimjer, da kažeš da je neko stvorio. Ko što ljudi koji vjeruju kipom i to vjeruju. Ili da neko kaže da neko ili nešto upravlja svemirom. Znači kao što Allah tabaraka wa ta'ala jedini je taj koji upravlja svemirom. Znači to je širk. I to je razlika između kufra i širk. Znači ovaj širk ulazi, šta ulazi pod? Ulazi pod kufra. I draga braću, poslanik alaihi salatu wasalam je svoj ummet upozorio puno na širk. Na desetine hadisa je došlo Buhari i Muslimu, gdje Allah posljednik sallallahu alaihi wa sallam upozorava umet svoj na širk. I kaže, najviše što se bojim za vas, na primjer, jesam mali širk. Međutim, danas neko misli, mi smo muslimani, hranjamo se ono, što se mi trebamo bojati širk? Što trebamo govoriti o širku? Pogledaj, kaže, govore, govore o širku. Allah tabarak wa ta'ala nam u Kur'anu navodi Ibrahimu alaihi salam. A Allah tabarak wa ta'ala Ibrahimu alaihi salam u Kur'anu navodi kao imama pravovjernika imama ili muvahida. Pa navodi njegovu dobu gdje kaže Rabbi džnubni wa banija an na'bud al asnam. Allahu sačuvaj mene i moje potomstvo od obožavanja kipova. Znači, ko to kaže? Ibrahim a.s. Šta Allah je našanu u Kur'anu za Ibrahima kaže? Inna Ibrahima kana ummetan qanita lillahi hanifa wa nam ikum ila Da, da Ibrahim sam po sebi bio ummet i da nije bio od onih koji čine širk. Međutim, on ovdje navodi dobu. A čovjek zašto navodi dobu? Navodi dobu kad se boji za nešto. Kad ima potrebu za nečin. I zato je Selef govorio, kao što je Ibrahim je tajmi, jedan učenjaka Selefa, komentarišući, ili da kažem, govorioći riječima Ibrahim Ali Salam, kaže, fa men je'menu l-bala'a ba'da Ibrahim. Pa kaže, ko je siguran od ovog musibeta nakon Ibrahim Ali Salam? To je ko je siguran da neće upasti ovaj musibet posle Ibrahim Ali Salam. I zato vidite kako su učenjaci, ehlu sunnatu al-đamata, toliko govorili i napominjali na ovu stvar koja se zove, koja se zove širka. Zašto je, draga braći, cijeni i sestri, ova stvar bitna? Prvo, zato što Allah tabarak wa ta'ala neće oprostiti da mu se čini širka. Oprostit će sve mimo toga. Uzvišen Allah je lišanom kaže Inna Allahe la yagfiru a yushrake bihi wa yagfiru ma dune dalike lima yusha. Allah neće oprostiti da mu se čini širka. A mimo toga će oprostiti kome on hoće. Zato, također što je Allah tabarak wa ta'ala zabranio džanna onome koji čini širka. ko bude činio širk, fakad harram Allahu alihi il džennet. Kaže, Allah mu je zabranio haramom učinio džennet. I također onaj koji učini širk, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, će učiniti da su njegova djela propadnu. I zato obraćaju se svom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, u suri Zumre kaže šta? la la in amaluk لئن أشركت لا min عملك ولتكونن من الخاسرين سبحان الله ذاتك الله تبارك taala أبرك يا سلام بسنيك عليه wa sallam Znači Allah je lešanu koliko veliča svog poslanika. La amruke, kaže tako mi tvog života. Oni su u velikoj zavrdi. Međutim ovdje mu se obraća pa kaže la in ašrakte, kad bi ti počinio širk, kaže sva tvoja djela bi propala. Vole teku nanne i kaže sa sigurno bi bio mine la hasirin od onih koji su propali. Znači ovo je obraćanje kome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Jer zato poslije svega ovoga može da bude odvišta da čovjek govori opasnosti širka Znači ne može, draga braća, sve sestri nikako da bude. I zato čovjek se mora bojati, znači mora tražiti znanje koje se temelji na Kur'anu i sunnetu Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer ima pravaca, ima pravaca, znači ja, koji se šire i dan danas, znači u čijim, da kažemo, pozivima, ima stvari koji su vezane za širk. Znači odmah da ukažem, a ne kažem da, ako spomenem nekoga i kažem, taj ima riječi ili dijela koji su širk, da kažem da je mušrik. A udu bilo da ta'ala, Znači, odričem se toga, znači, o takvi stvari. Međutim, kada govorimo, govorimo o pojavama. Govorimo o pojavama. I zato sam govorio, znači, lično sam gledao svojim očima, znači, knjigu, znači, u kojoj se između ostalog podučava dovama, znači, jedna od ti dova kaže, ja riđal Allah, ja riđal Allah, a'inuna, a'inuna. O Allah, mi ljudi, pomozite nam, pomozite nam. Dozivanje mlija. O Allah, mi ljudi, pomozite nam, pomozite nam. Znači, ne dozivaš Allah, nego dozivaš koga? Allah, mi ljudi znači to se vidi normalno, mi kažemo, ali sam na džemat vjeruje, ušte da imaju avlije, koji su odabrani kod Allaha. <clears throat> Vjerujemo da imaju kerameti, to je učenjaka ehli sunnata kod džemat, međutim ne dozivamo nikoga mimo Allaha tabarak wa ta'ala. Allah posanik alaihi salatu wasalam kaže, Ibn Abbas, wa idha sa'alta fasalillah, kad budeš tražio, tražio od Allaha. Kad budeš tražio, tražio, nema dozivanja nikoga mimo Allaha tabarak wa ta'ala. I zato također sam mi upitan, sad u ovom kontekstu spominjem, Znači također od džamata koji su se u zadnje vrijeme, zadnjih godina proširili ovdje kod nas, znači od tijeliki turski džamata, jedan džamat koji širi nešto što se zove rabita. Znači što se zove rabita. Šta je rabita? Rabita u arapskom mjestu znači veza. Znači ta veza znači da kada zikriš ili činiš ibadet, da misliš na svog šeha. Znači ovo se širi, bio sam upitan i sad možda će neko, možda neko misle posle predavnju pitan, sad ovdje spominje za to. Znači rabita šta? Je veza. I to je jedan od usula jednog tarikata. Međutim, o, jeli, znači ovi džamati koji imaju i daju kućevi studentima i tako dalje, znači šire te stvari, znači da kada zikriš, znači ja sad zikrim, hoću da kažem subhanallah, subhanallah, subhanallah, ja mislim na svog šeha. A. Moj šeha misli na poslanika, a poslanik misli na Allah. Znači, možeš direktno da dođeš, znaš, nego mora veza, rabita, konekcija. Kada jesi konekcija, nisi konekcija. <laughs> Ima konekcija, nema konekcija. Ona je, Znaš sam koji si firmi preplaćen za internet. Znači, moraš da misliš na koga na poslani, na šeha. A? To je rabita. I to je od adaba, spominjanje Allah, od adaba i badeta. e, ti, ti misliš na šeha, a šeh misli na poslanika, a poslanik misli na Allah. Znači, draga breću, znači, suvišno je bilo što reći ovome. Znači, možemo čovjek, znači, naša vjera koja je čista. A? Znači, mi kad govorimo o židovima, o kršćanima, kažemo kako su te vjere uvele šta. Znači, daleko da neko znači ima između tebe i Boga, između njih i Boga. Kod nas je vjera jednostavna. Znači ne znaš ništa proučiti, digni ruke, Allah usmiluj mi se oprosti, Allah razumije svoj jezik, Allah zna zna ljudske namere. Znači digni ruke, ne znaš proučiti, digni ruke, Allah usmiluj se tom mrtvom ovom. Znači jednostavno, znači naša vjera je građena na jednostavnosti. I građena je na to da razum, da čovjekov razum to može da poima. I zato kao što šehe Hulislam ibn Taymiye na dosta mjesta u svojim djelima spominje i navodi pravilo, kaže ne može da bude kontradiktornosti između vjerodostojne predaje i čovjekovog zdravog razuma. I zdravog razuma. Zašto? Zato što razum neka može da bude bolestan. Znači, ne može da bude kontradiktornost između zdravog razuma i vjerodostojne predaje. Ako postoji kontradiktornost, jedno to odvojeni u redu. Ili je ta predaja slaba, ili je razum, da kažemo, malo skrenuo. Zato što jedno i drugo je od uzvišenog Allaha, od uzvišenog Allaha, tabarake, tabarake, tabarake. I tako dalje, i tako dalje. U svakom slučaju, Allah dao svako dobro, znači govor o širku, da tako kaže, nije od podmeta. I čovjek mora da vodi račun ovim stvarima i mora da vodi računa do svoju vjeru, znači uči sa ispravnih izvora, sa Kur'ana i sunnata Allahu i poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato hvala Allahu tebarek wa ta'ala iz dana u dan, znači imamo sve više i više prevedenih izvora, obratite pažnje da kažem izvora, znači kao što je Buharija prevedena, muslim, pa makar skraćena verzija prevedena, Sunan Tirmizija preveden, Sunan Abu Dawuda preveden, Tefsir Ibn Kesira preveden. Znači, to su izvori. Ono što pišu savremeni učenjaci, znači, to može da bude ispravno, a i da bude nečega vam tam. Međutim, znanje i vjera je ovo što vam spominjem. Znači, da se vratimo na izvor, da se vratimo na usul, koji je, znači, kod učenjaka Ehli Sunnata, Vol Dobro. Znači, ovo je bio vezano za govor o kufru, kufrišenu. Ovdje uzvišen Allah tabara koja ta'ala kaže nisu se nevjenici. Ovdje držim se korku tog prevoda. Inače nam vam da znači svi svih prevoda Kur'ana najbolje je korku tog prevoda. Znači najbolje prevoda je korku tog prevoda. Naravno, u nekim stvarima je korput postoji sporni pitanja. Zašto? Znači ovo često puta bivam upitan pa vam sada kažem. Nema prevoda Kur'ana na bilo koji jezik, a da to nije jedna od vrsta tefsira. To zapamtite. Znači, nema prevoda Kur'ana, a da to nije jedna od vrsta čega tafsira. Zato što onaj koji prevodi ajet, dosta ajeta postoji, da kažemo, više mišljenja. On mora da se odabere za jedno mišljenje i da to spomenu prevodu. I zato svaka vrsta prevoda je jedna od vrsta tafsira. Rahmetli Korkut, kada je, tuma, kada je pravodio Kur'an, znači držao se naj, u najveć, najviše je se držao, njegova metodologija bila seđenje tefsira od imama Bejdavija. Od imama Bejdavije. Tako da većinom skoro nećete naći, znači odabir u korkutovom tefsiru, a da nije to odabir Bejdavije. Znači to, to da znate. zato one, da kažemo, sporne stvari u korkutovom tefsiru, u korkutovom prevodu koje su došli, znači došli zato što je to mesije do Bejdavije. Znači to To odmah da znate. Međutim, od svih prevoda koji ima, nema ga sličnom korkutu. Znači, zato što je korkut bio alim čovjek. U pravom smislu te riječi. Znači, da je živ, ja sam im uopće da kažem, da je živ, ja bi mu nogu poljubio. Na ruku, nego nogu. Znači, čovjek je bio alim. Alim u arapskom jeziku. Alim u tefsiru, alim u ovom. Danas dođu ljudi, na kakvi inženjeri, ne znaju ono kefe halik na arapskom. Nije haluk, nego halik ne znaju. I ono će na prevode Kur'an. I kažu, ovaj, Valaj te ljude, znači islamska država trebalo bi čuvati. Dođe drugi čovjek, koji isto tako neki nešto u arapskom jeziku, aman za man. Neki doktor, akademik. Obraća se na skupu, znači ne zna da se obrati na arapskom jeziku. Nego obraća se, pr pr mu ljudi. A on neki akademik, on dok, doktor, doktor arapskom jeziku. Hej ljudi, šalami. Znači, znači to ne može proći tako u ili ne može proći u jeziku. To samo kod nas prolazi musulmana tako. Znači dođe još čovjek, ne zna sastaviti s riječi. Vala ja sam slušao. Vala ja sam slušao. Znači neki od ti pravodio saka priča na arapskom jeziku. Ja ne kažem da ja znam arapski jezik. Ja sam tek na početku arapskog jezika. Prevode Allah mi znači pričaju isto ko čovjek stranac kad je, da je došao da je došao i da je naučio da je tri mjeseca učio bosanski jezik i izašao na tuđi priča na bosanskom jeziku. Znači tako priča arapski jezik. I zato vam kažem znači eh, Kur'an te Kur'an nije mala stvar. Pogotovo kad vidim, kad čujem da dođe, čujem da prevodi Kur'an. Ne znam bola ništa, ne znam vijek ljadavskog jezika. I on kaže, nije ga prevod ovog Korkuta. Ja ne kažem, i na Korkuta prevod ima neki opaske. Međutim, Korkut je bio što je Ari. Poznavo arapski jezik, poznavo Nah, poznavo Sarf, poznavo Belavu. Poznavo, znači, te gran arapskog jezika. Ovi ne znaju ništa šta je Nah, ništa šta je Belavu, ni je... Valah, kad bi došao i kad bi im rekao, Ja Ahmed, da mu radi Arab, obrat je rečence, Valah, ne bi znao. A hoće da prevodi Kur'an. Ali šta radi, vrati se na drugi. Znači, šta radi, ona, jel, taj plagijat vrati se na druge prevode, na engleskom, na njemačkom, na svakog prevoda prevode. I zato vam kažete, znači, pored Korkutovog, ove druge, znači, ne zavređeni da, da pogledate na njih. Znači, to slobodno, znači, ja to kažem, ja vam kažem to mišljenje. Dobro. Ovdje Korkut, Allah mu se smilovo prevodi, kaže, nisu se nevijenici između sljedbenika knjige i mnogobožci odvojili, sve dok im nije došao jesan dokaz. Mhm. Imam Razi u svom tafsiru kaže da je ovaj kur'anski ajet jedan od najtežih ajeta u Kur'anu. Za tafsir i za jezičku obradu. Znači kaže, ko kaže Imam Razi? Da je ovaj kur'anski ajet jedan od najtežih. Za identifikat. Znači odvajanje nečega od nečega. Znači nisu se odvojili. Znači nisu se nevjenici od ehlul kitaba i od mušlika odvojili sve dok im nije došao jasan, sve dok im nije došao jasan dokaz. Do E sad ovo munfakin u arabskom jesku može da dođe u značenju tarikin, može da dođe metrukin. Sad znam što to znači. Znači jedno značenje za koje su predijeli ovdje kurkuti, to je mišljenje bajzavi ili drugog dne mfesira, znači da se nisu nevjernici, znači koji nevjernici, od ehlul kitabe i od mušrika, odvojili, jeste sad, odvojili od čega? Odvojili od noga na čemu su bili. Sve dok im nije došao, ja sam dokaz. Znači nisu se odvojili od tog kufra, sve dok im nije došao jasan dokaz. Šta znači nisu odvojili od tog kufra? Zamahšali u svom tafsiru spominje i kaže da su nevijednici od među sledbenicima knjige koje govorili nećemo vjerovati nimu što dok nam ne dođe poslanik koji nam je opisan u knjigama da je taki i taki. I kad nam dođe taj poslanik, onda ćemo njega povjerovati. Onda ćemo šta? U njega povjerovati. I zato znate da Allah Đelešanu nam u Koranu spominje, a to je također E, došli u sunnet poslanika alihi salatu wasalam i također u kršćanskim knjigama da postoje opisi Allahovog poslanika sallallahu alihi wasalam. I zato Allah Đelšanu nam u suri Saf navodi šta? Riječi, znači Isa alihi salam gdje je rekao da će posle mene doći poslanik ismuhu, muhab, ismuhu Ahmed, će ime Ahmed. Znači Allah Đelšanu zatim kaže ja'rifunahu kema ja'rifuna abna'ahu. Oni ga znaju kao što znaju svoje sinove. Znači, takvi su imali opis poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znači da su ga znali, po mjestu odakle će doći, odakle će izaći, kakve će biti građe, kako, znali su kao što znaju svoje sine. Kao što nas ovog sina sad upide, kakav, kaže spoliki, ovo, ovako izgleda, tako su znali opis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, nisu se odvojili od tog kufra, sve dok im nije došao el-bejina, dok im nije došao jasan dokaz. Šta je ta jasan dokaz? Doću ajde da je to Allahu poslanik pa su neki povjerovali, a neki su ostali. Pa su neki povjerovali, a neki su šta? Neki su ostali na tome na čemu su bili. Drugo značenje ovog ajeta što može da bude ovdje da riječ munfekin znači metrukin, ostavljeni. Da sljedbenici, međutim, zato se ne opredijelio koliko to metra. Znači da nevijenici od sljedbenika, ahlom kitaba i od mušrika nisu bili ostavljeni, sve dok im nije došao jasan dokaz. Što znači nisu bili ostavljeni. To jeste Allah Đalešanu ih neće kazniti sve dok im ne pošalje dokaz. Odnosno Allah Đalešanu im je poslao jasan, jasan dokaz. Poslao im je poslanika. I nije im kaznio dok im nije poslao poslanika. Znači nisu bili ostavljeni da traže istinu ili neistinu. Nisu, da, da sami traže svojim razumom. Nego uzvišeni Allah Đalešanu im je poslao šta? Poslao im je poslanika. I za ovo mišljenje, na primjer, se predijeluje Čijeh Islam ibn Tamir, rahmatullahi alim. Kaže da ovdje munfekin znači metrukin. Znači da sljedbenici knjige, obratite pažnju, znači kako ova dva mišljenja su različite. Znači da, sled, da nevjenici među sljedbenicima knjige i mušljici nisu bili ostavljeni dok im nije došlo jasan dokaz. Znači nisu bili ostavljeni u smislu da luta i da traži. Zato im je Allah Đelešanu poslao šta? Poslao im je jasan dokaz, poslao im je poslanik. S druge, ono, do prvo mišljenje znači da se nisu podvojili. Znači neki su napustili kufr, a neki su ostavili taj kufr sve dok im nije došao poslanik. Koji poslanik? Poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Sve dok im nije došao ja sam dokaz, al-bajina. Šta je ta al-bajina? Rasulun min Allah. Poslanik od Allah. Svaki poslanik, prije poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, draga braći i cijene sestre, je bio slad svom narodu. I zato poslanik alaihi salatu wa sallam, hajde, može, može, može, može, može, može, Prijašnji poslanici su bili slati svojim narodima. Međutim, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Šta je ovo sad? Ventilaciju sam ventilaciju. da Ventilaciju, mi da smo svi dobri, da smo svi dobro gojazni. Bio jedan mali, na jedan moj kolega putovo iz, iz Sirije, onaj, avion. I mali se boji aviona. I kaže majko, onaj, kako se kaže, ja se bojim aviona. Kaže, kaže majko, sine, ne boji se, kaže, onaj, mi smo ljudi muslimani, neće, Allah nas čuva. Kaže, majko, <laughs> kaže, ovaj ima i čafira. <laughs> Međutim, mi spali čala se na imanu. Tako dakle, da bio zemlja tres, ne bih čala, da će nas Allah drešanu sačuva. Dobro. Svaki poslanik pe je bio stajat svom narodu. Međutim, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je poslana cijelom čovječanstvu. I zato kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ Kaže, tako mi onoga u čiju rucu moje duše, za mene neće čuti ni jedan ni kršćan ni židov, potom da umre, a u mene nije povjerovo, a da neće biti osnovnika, osnovnika vatre. I uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je poslao poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam kao milost svjetovima. Međutim, poslao ga sa jasnim dokazima. I sve je to Allahuma milost prema ljudima. Znači, Allah je lašanu nijednu stvar od tebe ne traži da vjeruješ, a da ti nije dao dokaz. Kaže ti uvoj ti telefon, ali ti da dokaz zašto je to telefon. E tako isto Allahu poslanik. Znači, pazite me, Allahu poslanik. Znači, ako budeš slijedio to, vječno ćeš, vječno ćeš se spasti. Ako ne budeš slijedio to, šta? Vječno ćeš završiti u jahannam. To, to nije mala stvar. Zato uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala je dao toliko dokaza tom poslaniku da ljudi i u njegovom vremenu, I u vremenu koje dolaze poslije, da, da znaju da je to poslanik od Allaha te barak I zato pogledajte muadžize nad naravnosti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vidjet ćete da je to bio poslanik od Allaha te barak Za vremena poslanika alaihi salatu sallam, znači stvari koje su se događale, zatim od stvari o kojima je obavijestio poslanika alaihi salatu salam. I zato nemam potrebe da ponavljam, govorili smo. Stvari koje je poslanik rekao da će se dogoditi, on je bio čovjek. Kul innama ana bešaru mithlukum Ja sam ljudi kao i vi. Znači, kad u pitanju čovjek u čovjek, nema razlika između poslanika i drugih. Ali mi Allah putem vahja, putem objave, dao do znanja, obavijestio ga do obavijesti ljudi da oni znaju da on Allah poslanik. Pa tako Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam objavio fitnelucima koji se vesti među ashabima. Pa je rekao Ali radijallahu ta'ala anhu kako će biti ubijen, jel tako? O Ali je kada dođe, pa ti rasijeće glavu ovako, pa će se odmrga što je ovdje na ono što je ovdje. Pa je obavijestio o smrti Omera radijallahu ta'ala anhu. Pa je od njegove žena koja će najprva, koja će umrijeti. Pa je obavijestio smrti Fatime radijallahu ta'ala anha. Znači sve su tu nad naravnosti Allahovog poslanika alihi sallatu. Za njihovo vrijeme pa sve do današnjeg dana. Znači danas Kur'an, Allahova knjiga sa kojom je došao Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam, za naučnici svaki, svake godine ne otkriva i kažu ova naučna činjenica se podudara sa onim što je došlo u Kur'anu Allahove tabarik wa ta'ala knjiga. Pa zna da čovjek može da kaže da Allah Đelešanu nije donio dokaz ljudima. I zato sljedeći ajd koji dolazi, Rasulun min Allahi jacilu suhafe mutahara. Znači poslanik od Allaha. Ja ga vraću opet napomnim, poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam je poslanik od Allaha. I ona govori po svom hiru. Vama jantequ ani lhava in huva illa vahri juha. Jesmo li mi svesni kada slušamo hadisa Allahovom poslanika alaihi sallam? Imamo li mi adab kada slušamo riječ poslanika alaihi sallam? gdje smo mi svjesni kad odemo na hađ, kad odemo na umru, pa kad stanemo, da nazovemo salam Allahom poslaniku, alaihi salatu salam, kome nazivamo salam. Smo mi svjesni kome nazivamo salam. Jesi ti svjestan da, da tada, kad ti nazoveš salam Allahom poslaniku, alaihi salatu salam, da Allah Đelešanu vrati poslaniku dušu, da ti da odazove na tvoj, da odazove na tvoj salam. Da stojiš pred poslanikom i kaže, assalamu alaikum, ja rasulullah. Znači, ti, ti edep, prema hadisu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Gdje je tu adab? Kako su poslani, kako su ashabi se odnosili prema Allahom poslaniku alejhi salatu wasallam? Allah dželle šanu sura al hujurat govori znači, da oni koji dižu svoje glasove nad poslanikom sallallahu alejhi ve sellem glasom, da će njihova djela propasti. Za vremena poslanika alejhi salatu wasallam, oni koji su dizali, bila je bojaznost da će propasti njihova djela. Pa su ashabi nakon smrti poslanika alaihi salatu wasallam tako se ponašali. A u mesjidu Allahovog poslanika, ali i sallatu sallam, nisu dizali svoj glas. Bojiti se da njihova djela ne propadne. Pa kako je te onda s onim koji gledaju na hadise, ono, ma, čuje hadise, rekao poslanik. Pa kaže, do, dođe hadis u Buhari, ono, znaš, nije, nije njima shodno, ni ovom programu, programu. Ma kaže, to, to, to je mogdu hadis, ili to je sab hadis, ili to je vaki hadis. Znači, gdje je edep prema hadisom poslanika, ali i sallatu sallam. Draga, vreć, ono što je potrebno nama danas, potrebno nam je edep da imamo. Znamo kad čitamo Kur'an, kako da ga čitamo? Znači ne možeš staviti nogu preko noge, otvoriti mushaf i, i, i, i, i učiš mushaf. Ne možeš. Znači nisu ne, za neke stvari, nije potrebno da kažemo, da, da ne kažemo dobro džije do, ili ima hadis za snu, tako ne smije. Međutim imaš adab. Znači možeš i kad pričaš sa nekim, tako pričaš, ne možeš. Pa kako onda kad učiš Allahu kako onda kad slušaš hadisa poslanika alihi sallatu sallam. Ima malik nikada nije ti ocitirat hadis poslanika alihi sallatu sallam, ali prethodno ne bi bio pod abdestom, da ne bi obuku najljepšu odjeću koju imao. Kad bi sio da citira hadise, kad bi prenosio svoju muvetu. Znači su bili odnos, edep prema Allahom poslaniku, alaihi sallatu sallam. I zato pogledajte od izra, Rasulun min Allahi, poslanik od Allaha, jetlu suhufan mutahara, kaže, koji čita, to se koji prenosi čiste listove. Mislim se na što? Mislim se na Allahu te barek ta'ala knjigu. Da sto suhufan mutahara, fiha kutubu nukadjime. Znači u kojima su propisi ispravni. Ovo kutub množina od riječi kitab. Međutim, znači, dolazi u smislu ahkam, propisi. Kao što Allah Jerushanu kaže, jahan ladin amanu, kutiba alaikum usijam. Ovjenici, propisuje vam se. Propisuje vam se u smislu, određuje vam se kao propis. I zato ovdje preveo, znači, korkut u kojima su propisi ispravni. Znači, propisi ispravni, jer da kažemo, kao što kaže jedan broj mu fesira, propisi koji su pravedni. Propisi koji su pravda. I zato islam je sav pravda. Samo mimo islama je nepravda. Islam je pravda. Sve mimo islama je nepravda. To je jedna stvar koju čovjek treba da zna. I zato čovjek, ako bi pravedno pogledao, ovo, ovo sam spomnio prije, sada opet napomnio, kada bi čovjek koji nije musliman, kada bi čovjek koji nije musliman, koji ono hoće, da kažemo, čiste duše, odnosno pravedno, ono umjereno, da gleda na islam, kao ne musliman, kada bi pogledao samo u propise fika, vidio bi i preko toga bi mogao da dođe do istine na prijeđenosti. Da bi vidio ljepotu islamskih propisa. Čak kažem ovdje ljepotu islamskih propisa, kako je propisano da se musliman odnosi prema nevjernici. Prema ljudima druge vjeri. Ovo je zašto kažem, ovo kažem zato što danas ljudi misle kad se neko počne držati malo vjeri, iću džamiju, da ne kažem ako malo pusti brad, da ti odmah misliš da svi koji su musliman da to treba ubijati, da to treba klati, da to, da to, da to. Pogledajte u suštinu, pogledajte u stvarnost. Pogledajte u to kako su se muslimani na ovim prostorima kad su vladali sve dok je bila osmanska carina. Kako su odnosili prema na muslimani? Jesu li rušili njihove kuće, njihove bogomolje? Pogledajte kada je došao komunizam, koliko je komunizam porušio džamiju. Koliko je komunizam odio ljudi u zatvore, koliko je komunizam pobio ljudi, ne samo ovdje kod nas, i na drugim, na drugim mjestima. Allah poslanik alihi salatu, inače da sad ovdje ne dulje. Znači u islamu imaju vrste nemuslimana, vrste nevjernika. Pa imate tako, na primjer, čovjek koji je zimmi. Čovjek koji je zimmi, znači koji, znači je ahlu zimma, znači zimja. To je nemusliman koji boravi, odnosno koji živi, znači stalno boravi što ima gdje, ima u muslimanskoj zemlji. Ta čovjek plaća nešto što se zove džizija. Dana, što je bilo kod nas poznato. Znači plaća šta? Plaća džiziju. Muslimani što plaćaju, plaćaju muslimani šta? Muslimani plaćaju više toga. Plaćaju, plaćaju zakat. Kod muslimana ti određeno zekad. Zekad daješ koliko? Znači i 2,5% ili ako je para, ako je zlato. Međutim, na nešto drugo daješ ili še toga, na usilje daješ. Međutim, koliko se plaća džizija? Ima sultan, vladar, on odredi koliko će plaća džiziju. Ako su siromašni malo manje, ako su bogati malo više. Druga vrsta jeste onaj koji je ušao nevjerni, koji boravio u nevjerničkoj zemlji, koji je ušao u muslimansku zemlju, i kojim je neko ušao privremeno, međutim nekom od muslimana dao garanciju da uđe. To se zove mustamen. Znači čovjek koji je šta? Znači ušao. Znači pa makar da mu jedan musliman dadne garanciju, ja na primjer sad kažem, ta i taj, jeli, može da uđe, ja mu dajem garanciju. Ako mu jedan musliman dadne garanciju, nikoga od drugih muslimana ne smije tako. Ne smije ga pripuniti. Treća vrsta je muahed, onaj nevjernik sa kojim si u sporazumu. Na kojim se napravio sporazum. Znači ovo isto tako ne smiješ ga pipnut, bola ne smiješ ga taknut. Poslanik Ali Sallatu Sallam kaže Men katala mu'ahadan lam yarah raihata al jannah. Ko ubije, pa se ovo sam, ko ubije mu'ahada nemuslimana, sa kojim je napravljen sporazum, neće osjetiti mir iz dženneta. Men katala mu'ahadan lam yara raihata al jannah. Neće osjetiti mir iz dženneta. I četvrta kategorija jeste onaj sa kojim si u, u ratu. Znači odnos između tebe, znači rati. I opet to ratovanje ima mala svoje propise. A ne smiješ da ubiješ ženu, ne smiješ da ubiješ djet, ne smiješ da ubiješ onoga koji se ne bori. Znači, to je kodeks muslimanskog načina ratovanja. Znači, pogledajte kako islam gleda. Sa strane stranosti pogledajte kako se nemuslimani opade prema muslimanima. Najveći zločini u istoriji čovečanstva koje je počinio su i počinili muslimani. Nisu i počinili muslimani. Znači, počinili su i nemuslimani. I zato, zašto danas uvijek mi moramo da se branimo? Zašto uvijek moramo da se pravdamo? Znači, negdje tamo ratuju muslimani i ubili nešto, pa da mi kažem normalno, znači ima grupa koji znači imaju ekstremne ideje, koji nisu u skladu sa Kur'anom i sunnetom i propisima i fetvama voleme. Odmah kažu, e vidiš, islam je taki. Neki dan čitam, Amerika daje 85 milijardi dolara odštete svojim vojnicima zato što su bili malo ono zatrvani gasom, onaj gasom dok su ratovali u Iraku znači kad su oni trovali drugi muslimane, oni ako su ono malo slučajno šmrkali, znači 85 milijardi dolara je odšteta i daju. Znači oni uđu, ubijaju civilu Afganistanu, ubijaju civilu u Iraku, to je mir, to je, mis, to je mirovna misija. A musliman vamo neki nadjes, ne kažem, budala može da bude. Ubije jedno, dvoje, troje, e, vidiš, islam je taki. A vam niko ne kaže kršćanstvo, je ovako. Jer da smije da kaže Amerika, ovako. I zašto mi uvijek moramo da se brani? Zašto uvijek smo mi tako, a sad mi kažemo, nismo mi taki. Pogledajte kako su drugi. Pogledajte šta je komunizam radio na ovim prostorima. Pogledajte dan dana šta se radi na civilima Iraka, Afganistana. Pogledajte brojke. Ne sa kojima vam dolaze muslimani, sa kojima dolaze muslimani. Znači ove organizacije sa kojima, brojke sa kojima dolaze. Pogledajte te brojke pa će onda biti i sve će vam biti jasno. I zato vam kažem, znači, islamski propisi su čista pravda. I ne može u njima da bude nešto što je nakavedno. Znači mogu samo ljudi pogrešno to da tumačiti. Sljedeći kuranski ajed, s ovim kuranskim ajedom ćemo završiti. Allah Đelešanu se ponovno dotiče sljedbenika knjige. Znači, prethodno je gore bio govor o novjernicima, o mušricima i sljedbenika. Međutim, sad u ovom kuranskom ajetu dolazi samo spominjanje ahlul kitaba. Pa Allah Đelešanu kaže وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاتْهُمُ الْبَيِّنَ Kaže, nisu se razišli. Oni kojima je data knjiga, sve dok im nije došao jasan dokaz. Sve dok im nije došao dokaz jasni. Ovdje koliko kaže, baš onda kada im je došao dokaz jasno. Allah Đelešanu u Kur'anu na više mjesta spominje razilaženje kršćana i židova. Jer ehlul kitab, a sad nemam vremena o tome ću vam govoriti sljedeći put, što znači u Kur'anu izlaz ehlul kitab. I zašto ehlul kitab imaju određene, tako da kažemo, određene propise koji su vezan za ehlul kitab, a nisu za druge nebjeli. Kao što, na primjer, da smiješa žen, ženu koja je kršćanka ili židovka, smiješa s njom u bran i tako dalje. Međutim, Allah Đelšanu na više mjesta u Kur'anu nam govori o tom njihovom razilaženju. Pa kaže, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ Ko što kaže ovdje, إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاتُوا Nisu se razišli osim kada im je došao jasni dokaz. Onda kada im je došao jasni dokaz, onda su se razišli. Što znači razišli, znači nisu prihvatili. Zašto nisu prihvatili? Znači nisu prihvatili iz oholosti. Znači to je rezime. Nisu prihvatili iz oholosti. Znači došla im istina, Međutim, bilo im draže slijedjenje strasti nego da prihvate istinu. Znači, to vam je tepsi ovoga ajta. Zašto kršćani židovi koji su znali tako zaposlenih, zašto nisu prihvatili pomjerovali u njega? Nisu prihvatili pomjerovali u njega zato što slijedili svoje strasti. Slijedili svoje interese. Bilo im draže pare, bilo im draže ugled, bilo im draže ovo, bilo im draže ovo, nego da slijede istinu. I preporučio bi vam da pročitate knjigu Davno je ona izdajata, ne znam da li se sada može naći. Knjiga se zove Svećenik u putu Islama. Napisao je Abdullah Tarjuman, znači tako uzo ime. To je knjiga, znači staro napisana, prebio je sa arapskog doktor Ize Terzić. E, to je knjiga koja je napisao jedan islam skučnja, koji je postoji islam skučnja, koji u osnovi je bio kršćanik, bio svećanik na Siciliji. Znači to je bilo davno prije nekoliko stotina godina, i koji je pobjegao od muslimana do Tunisa, znači tamo prihvat islam, jer je obznanio svoj islam, e, postoji islam skučnja, pisao na arapskom između ostalog, napisao u knjigu kršćanima. O tome, o njegovom putu do do Islama. A to je prilike da je bilo da on bio u jednom manastiru, da je bio u crkvi i služio najvećeg svečanika u toj crkvi. Znači on bio izmetljen. Bio, da kaže, murid tom, tom, tom velikom. I kaže jednom tako, ovaj ga zatvori u sobu samo njega i kaže mu, kaže, vidim da si iskren. Kaže, hoćeš li, kaže, hoćeš li, kaže, da uistno dođeš do istine, kaže, hoću. Kaže, idi što prije, kaže, dođe do muslimana i odznani vjerku kaže ja sam ubijeđen i vjerujem i znam da je Muhammed Allahu poslanik i da je to jedina ispravna vjera. Međutim, dođe do muslimana i obznali, obznali svoj vjer. A kaže ja ne mogu iz tih istih razloga. Znači, ovu knjigu kad sam čitala sam plakao. Znači, preporučavam, možete nađe tu knjigu da je pročitajete, nećete se pokajati. Prvo pa ovaj je početak gdje on govori o svom tom, tom prasu. Dobro. Znači, ovdje se govori o tome da čovjek gleda prednost rastima nad istinom. I zaš, zato sad ovdje postavljamo jedno pitanje. Zašto? Šta za nas znači ovi ajeti? Šta za nas znači muslimane kad nas Allah Đelešanu obavještava o tome kako su se podvojili kršćani i židovi, kako se podvojili da kada je došao dokaz? To, draga braći i cijene sestre, za nas znači da se mi ne povedemo za njima, da ne budemo kao oni. Da mi ne budemo davali prednost rastima nad dokazima Kur'ana i sunnata. I zato Allah Đelešanu na drugom mjestu u A zato moramo znati, znači, su tu tematku Kur'anu kako je došlo. Nekada nam Allah Đelešanu nas obavještava, kao što je ovdje. Međutim, ovdje dolazi ihbar bi ma'na nahi. Obavještenje u smislu zabrane. To jeste, nemojte biti poput njih. A na drugim mjestima u Kur'anu dolazi direktno zabrana. Allah Đelešanu u suri Al-Imran šta kaže? Nakon što naređuje da se svi držimo Allahovog užeta. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَأَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Kaže, nemojte biti poput oni koji su se razišli i podijelili u skupine nakon što su im došli jasni dokaz. Znači, nemojte biti, nemojte biti poput njih. Onda Allah je lišanu dole kaže, a je ispod toga, jaume te li jaudu wa va te sveddu vuđuh. Kaže, na dan kada neka lica budu bijela, a neka lica budu crna. Govori se sudnjem danu. Pa kaže Ibn Abbas radijallahu ta'la anhu, kaže, bijela lica sljedbenika sunnata, a crna lica sljedbenika novotarije. Znači, to je govori Ibn Abbas radijallahu ta'la anhu, ne govor moj, ne govori Ibn Abbas radijallahu ta'la anhu. I zato musliman mora da vodi računa o tome da ne da predno svojim strastima nad dokazom koji je došao. Možeš ti da trdneš nekada, ako čovjek, obrate pažnju, sad ovdje strasti mogu na dva načina da se tumači. Ponekad čovjek može neku stvar da uradi i svoje slabosti. A ti ne zna da je to haram, malo da radi svoje slabosti. Znači, to je problem šehveta. Znači, to je problem strasti. Međutim, postoji najveći, veći od To je naravno bila i musibe. Zašto? Zato što će se Allah Jelšanu pitati. Zašto se to zašto to nismo uradio? Znači, dobro, znači, svaki čovjek ima strast. Da nema strast, onda bi bio melek. Hrela Jelšanu ti dao strast da ti iskuša. Hoćeš li ili nećeš? Međutim, Bela je prije veći od toga, kada čovjek poima vjeru, kada čovjek počinje da razumijeva vjeru ili da tumači vjeru onako kako odgovara njegovim strastima. I zato tu dolazi opreznost, i zato opasnost, i zato tu uvijek islamski učinjaci kada govore o važnosti Kur'ana i sunnata, govore o ovoj stvari. I zato imam Ebu Dawud u svom sunanu, ima posljedno poglavlje kitabu sunanu, poglavlje o sunnatu, o predržavanju sunnata. Prvi hadis koji je nam naveo, jeste hadis o podjelavog umneta. I također Hafiz ibn Kesir u komentaru u gajati sura Al-Bijine je naveo taj hadis. A taj hadis koji je zabilježi imam Ebu Dawud u svom sunanu, od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu da Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, međutim kaže, ovaj hadis ima dosta rivajeta i hadis ima dosta. Mada oni koji ne vole baš ahli sunnati ili koji su malo otišli ka novatarijama, ne vole ovaj hadis. Pa kažu hadis slab. Isto ko ne neke druge hadise, ko hadis ono robi, što smo govorili da Allah Đelšanu iznad Aša, ne vole baš taj hadis, kažu hadis slab, pa hadis ovako, hadis onako. I Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže, innal jehuda iftaraku, da ne citiram sad radi vrmena, kaže, židovi su se podijelili na koliko? Na 71 skupinu. Kršćani su se podijelili na 72 skupine. O moj umet će se podijeliti na 73 skupine. Kulluha fil nari illa wahida. Svaka od njih će biti u vatri osim jedna. Osreć poslanika, alaihi salatu wasalam. Svaka od tih skupina će biti u vatri illa wahida osim jedne. Pa kažu Allaho poslaniće men hije, ko je ta skupina? Pa kaže Allaho poslanika alihi salatu wasalam, ona, na, ona, na koju, ona koja je na onome na kojoj sam bio ana alihi wa ashabi, na kojoj sam bio ja i moji ashabi. Ona skupina koja je bila na onom na čemu sam bio ja i na čemu su bili as, moji ashabi. Znači ta skupina, odnosno ona skupina koja se bude, koja bude pojmana vjeru, onako kako je pojmo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kako su pojmali ashabi ta skupina od spašene skupine. I ovaj hadis je da kažemo postrek svakom čovjeku da uči ovu vjeru sa izvora, draga braću. I opet vam kažem, spomenuo sam ima literature gdje te uči šta? Da kažeš, o Allahu ljudi, pomoste nam, pomoste nam. Ima literature gdje se spominju kerameti šeha, a rekao sam vjerom, ehli sunnat i keramete, Međutim, kerame šeha da je do Allaha i kaže što si uzio dušu mog djeta, vrati dušu mog djeta, da toko priče sa Allahom, pa kaže Allah vrati dušu mog djeta, na uzbila je ta'ala. Znači, ovdje čovjek mora da uči vjeru onaka kako je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahu ako sa rika alihi sallatu sallam. I pogledajte ovdje ovaj dio i na čemu su bili moji ashabi. Znači, ovo je jedna stvar koja je tekako bitna. Ono na čemu su bili ko ashabi. Ovdje, draga braće, ne govorimo, ko što neko govori ovdje, ne govori, ima neko kaže, ono, kaže pa jesu li ashabi imali frižider, jesu li ashabi vozili auta, ne, govorimo o frižiderima, vole autima. Muslima mora da bude napredan u tim stvarima, govorimo o poimanju vjeru. Znači moraš poimat vjeru i razumit vjerovanje onako kako su vjerovali ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Onako kako su vjerovali. I zato Ibn Rukajim kaže, znanje je, ovo zapamti izrak Ibn Rukajima, znanje je, kaže Allah, kaže poslanik, kažu ashabi. Znači on ne misli Ibn Kajim, znači da je znanje ashaba kao šta, znači ne uzbila znanje Allah i poslanika. Nego ashabi kao generacija, ta generacija u kojoj govori Kur'an, koji su bile najbolja generacija, oni su svojim primjerom pokazali što znači Kur'an i sunnet. Oni su svojim primjerom, svojim životom pokazali što znači Kur'an i sunnet. Zato što danas koja god dođe sekta od ove 72 sekte, svi kažu u Kur'anu se kaže tako i tako. Pa onda Kur'an tumače svojim, svojim strastima. I zato neki od tih pravaca kažu, kažu daje se prednost razumom nad čemu? Nad tradicijom. Kaže, ako dođe ono što je oprećeno sa razumom, kaže, to odbacujemo. Ili mu dajemo, kaže, tumačenje onako kako odgovara, kako odgovara razum, kao što je to bio pravac Mu'atazila i oni koji su se poveli za Mu'atazila. Međutim, kad vidimo život ashaba Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, kako su živi djel, kako su planjali, kako su zikri, kako su ovo. Tada ćemo razumjeti šta je vjera. I zašto, za, i zato, zašto je toliko došlo u knjigama Buharije, Muslima, Ebu Davuda, Tirmizija, poglavlja o vrijednostima sahaba Allahu i poslanika alihi salatu wasalam, da se povedemo za njima. Poslanik alihi salatu wasalam nam je naređivo da se povedemo za njima. Iktadu bil ladejni ba'di, povedite se za onom dvojicom posle mene, za Bubekom i Omarom najbolja generacija je moja, pa onda ona koja dolazi, pa onda koja dolazi. To su riječi Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam. To je salafu salih. I zato ako pogleda život Abu Bekra, radijallahu ta'ala, je li Hazreti Abu Bekr, je li Hazreti Abu Bekr, ali sigdje prenosi u kakvim pa makar lažnim predama, kad je zikrio, zamišljao poslanika, pa poslanika, ili je Omer zamišljao Abu Bekra, ili je neko tabina zamišljao Abu Bekra, pa ovaj Omera, nije, nije, šuplja priča. I zato zašto ovo dolazi, a zatim ashabi. Na čemu su bili ashabi? I zato oni koji govore o ashabima Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Zašto govore? Ne govore oni protiv imena kao imena, zato što ima tamo neki Abu Bekr, ima Hazreti Omer, ima Hazreti Ali. Protiv njih nego zato što hoće kad ti sruši njih, da ti sruši tvoje poimanje vjere. Jer naša vjera, ahli, ahli sunnat al džamaat, se gradi na onome što su prenijeli ti ashabi od hadisa. Na onome što je prenijela Hazreti Aisha, što je prenio Abu Bakr, što je prenio Omer, što je prenio Abu Hureyre. Danas dođu ljudi kaže Abu Hurere nije bio baš, da tako kažem, dobro. Dobro, pa šta je onda s hadisom? Onda se moraš odbati s hadise koje kreni Abu, Abu Hurere. Dođu. I zato taj govor sa kojima dolaze šije, I, i sa širenjem svoje literature gdje se govori o ashabima Allahu, gdje se govori protiv ashaba Allahu posanika alaihi salatu wasalam, gdje se grde ashabi Allahu posanika alaihi salatu wasalam. Zašto se to radi? Zato da bi ti slušio ono što, što ti oni prenose od I zato što ste vidjeli, napominje vam ovo, znači punim imenom i prezimom, znači ova fondacija koja ima ovdje Mullah Sadra, šiitska koja širi, ali na jedan blagi način širi ovo vjerovanje, na primjer sada prevode jedan tefsir koji se zove tefsir Mizan, od jednog Tabatabaji. Znači, znači njihov poznati mufesir koji se zove Tabatabaji. Ovaj mufesir, kada tumači suru Nur, a znate, na drugoj strani suri Nur, o čemu se govori? O čemu se govori? Najviše. وعيشه رضي الله تعالى عنها كيف بيرا بطفر ما عيشه رضي الله تعالى عنها وبطفري من حضرت عيش ا آه، وكراتي دي دوجا جاي كاكو دا إيه، عيشه بيلا زاسبالا اسفان ابن معتل زكسي يا كاكو اي كسو بيد مكنيس بريميتن زاتو شتا عيشه بيلا لحكا لاغان كاد ينسلا انا انا ويال انا ني نيسو بريميتن زاتو نيم حضرت عيشه اسفان ابن معتل استو تاكو واستو يونا سوني كي منافقي تو بوتشي ني يعني دا شيريا شتا kako je na udu bila i tala Aisha počinila blud sa kim? Sa Safan ibn Mu'attalom. To je počeo da širi ko? Munafici. To znate, vratim se na siru Allahu posanika alihi salatu wasalam i to ćete naći. Kako je počinila blud sa Safan ibn Mu'attalom. Ko Hazreti Aisha radi Allah, žena našeg posanika sallallahu alaihi wasalam, koja je bila najučenija od svih ashaba. To da znate, Aisha je bila učenija od svih ashaba. I zato kažem na hazi, kad na jednu stranu stavili znanja Aisha, na drugu, na drugu stranu znanje, svi drugi ljudi znanja iše bi pretegnuo. Znači to je pogled ehle sunnata ili džemata na iš i pogled na žene. To prenosio se vjeri. Ovo je jedna činjenica koju treba da znamo, znači kako su žene bile aktivne, kako su prenosile znanje. I došli su ajeti, Allah Zilšanu objavio iznad sedam nebesa, ajeti kojima se govori o tome da iša radijela tela anha čista. A to je šta? Znači čita ona stranica govori o potvori. Inna allazina ja'u bil ifki usbatu minkum, znači oni koji su došli sa potvorom teško njima, kaže se onda u ajetu laula ja'u alihi bi arba'ati šuhada, Zašto nisu došli sa četiri svedoka? Zašto nisu došli šta? Zato što islam, ako neko počne bud, na uzu billahi ta'ala, znači kako ćemo uspostaviti kaznu nad njim? Na dva načina. Ili da on kaže, da dođe prizna, kaže počinio sam blud, ili da dođu, dođu četvorica ljudi da vide čin kako, se, kako su to očinili. I znate šta kaže vam Fesir Šitski, kaže, Allah ga ponizio. Kaže, u ovim ajetima je dokaz da je Hazreti Aisha, on ne kaže Hazreti, da Aisha čista sa fikske strane. Zato što nije došla četiri svjedoka. Međutim, kaže, u samoj suštini i u pravoj stvarnosti, šta se je tamo desilo, kaže, to samo Allah zna. To samo Allah zna. Znači, pogledajte kako govore o našoj, o našoj majici, majici pravovjenja. I zato se vraćam, da ne duljimo vremena se pretekle, znači govor o ashabima, o njihovom poimanju vjere. Je u svakoj, svaku stvar, a ti dođe neko, opet kažem ovdje, ne govorimo o jahanju djela ili voženju ovuta ili, ili o klimama ili ome, ne. Ne govorimo o poimanju vjere. Sve ako ti dođe neko, kaže ovo se može, jesu li ashabi tako učinili? Ako nađeš bilo kako je predaje da je tako učinio Abu Bakr ili ovo, ono, čini. Međutim, nećeš naći. I zato nam je bitno i potrebno I zato kažem, zato su islamski učenjaci pisali ta djela. Znači kao što je pisao imam Ahmed, kao što je pisao imam Ebu Davud, kao što, znači gdje su govorili posebno o sunnetu. Znači ono vremenu kad se pojavile novatarije, da dođu i kažu što je sunnet Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah, tabarak wa ta'ala, da nas ismiluje, da nam oprosti, da nas učini u sredbenika sunnet Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam. Ovdje bi samo još jednu stvar dodao, budite još sa minutu, dvije minute, Znači, subhanallah, sve ono što je došlo u sunnetu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Kad bi se čovjek toga držao dovoljno u vjeru. Znači, čovjek koji aman zaman hoće li badet. Znači, kad bi se držao sve onoga što činio poslanika, alihi salatu wasalam, od jutarnjeg zikra, do večernjeg zikra, do duha namaza, do noćnog namaza, do, do sunnet, sve ti to bilo dovoljno. I zato je mislio da radi Allah, talanu, kada je vidio onu skupinu, kako spomnio Allaha, kaže, ittabi'u wa la tabta'idu faqad kufiti. Kaže, slijedite, nemojte voditi, jer ono što vam je došlo, to vam je dovoljno. I zato čovjek kako bi vidio, znači kakav je bio dan Allahov poslanika alihi salatu salamu i baljetu, od zikra, od noćnog namaza, od učenja Kur'ana, od sadaki, subhanallah, vidio bi koliko je to je žilo blizak Allahu te barek ta'ala. Zato da nas Allah te barek ta'ala učini od istinih sledenika poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. E, napomenu samo dvije koja je ova